حتى نزلت وقوموا لله umirna bis sukut unuhina anil kelam kaže autor od Zejda ibn Arkama radijallahu anhu da je rekao mi smo pričali u namazu jedan od nas bi razgovarao sa svojim bratom do sebe u safu, sve dok nije uzvišeni Allah objavio okumu lahi qanitin i pred Allahom ponizno stojite. Pa nam je naređeno da šutimo, a zabranjeno da pričamo. Zaid ibn Arkam, ovo je njegov prvi hadis u ovome dijelu, je poznati ashab Ensarija Hazređija, oko njegovog nadimka postoji više mišljenja, najpoznatije da je mu nadimak Ebu Amr. došao je u Kufu, tu je sebi napravio kuću i tu je živio. Prenosi od poslanika, sallallahu alaihi wasallame, 70 hadisa. 70 hadisa. Četiri hadisa prenose Buhari i Muslim. Dva prenosi Buharija koje ne prenosi Muslim, a šest prenosi Muslim koje ne prenosi Buhari. Od njega prenose mnogi između ostalih Enes ibn Malik, ashab, zato što je on šta od mlađih ashaba, pozne skupine ashaba, on ibn Omar, ta generacija, oni znači mlađi ashabi, i prenosi skupina velikih tabina od njega hadise. Umro je u Kufi 80 ili 68. hrvatske godine. Kaže, kuna na tekelnemu fisala. Mi smo pričali u namazu. Pričali smo u namazu. Ovaj, ove riječi pričali smo u namazu, imaju propis namaza, odnosno propis hadisa koji je a, vezan za poslanika sa losarom. pričali smo u namazu. Jer je nakon toga rečeno dok nije objavljeno. Pa to se desilo šta u vrijeme poslanika, sallallahu alaihi sallam, znači desila se, desio se ovaj događaj. Pa im je naređeno, znači da šute, a zabranjeno da pričaju. Pa je ovaj ajet, znači, dokinuo taj propis. I ovo je jedan od načina koji lama dokazuje da je određena stvar derogirana. Jedan od načina. Da kaže ashab, bilo je tako i tako, pa je šta? Hukm ili propis promijenjen u to i to. To je znači jedan od načina dokazivanja da je nešto derogirano. Za razliku kada ashab kaže to je derogirano. Jer to veže se za poslanika sallallahu sallam? Je li to mora biti derogirano, a ashab kaže derogirano? U čemu je razlika dva slučaja? Ko će mi kazati? Ili ja nisam dobro pojasnio, ili vi niste razumjeli ili se ne razumijemo. Šta je jedno troje? Neka bude da ja nisam pojasnio, pojasnit ću ponovo. Ashab kaže, bilo je tako i tako, pa je onda došao propis tako i tako, derogirao ga u redu. To je prvi slučaj. A drugi slučaj Ashab kaže, derogirano je. Kažemo, prvi slučaj je validan, a drugi slučaj ne mora znači da je validan. Kakva je razlika? Ti si... Ovaj prvi, znači, ovaj, ovaj prvi slučaj, ovaj, ja sam znao ova dva dokada, znam kad je ovaj, ovaj, hadis i taj propis kad je, kad je, kad je, kad je bio puno važeći i kad je dorečen. Dobro, a u drugom slučaju? A u drugom slučaju ovaj, ovaj samo zna vjerovati onaj, da je to derogaciju, ne zna Znači u prvom slučaju kada je rekao on, bilo je tako i tako, pa je došlo tako i tako, on ti spominje vrijeme kada je došao jedan, prvo je došao ovaj e, e, derogirani, pa je došao onaj što ga derogira, derogirajući, u redu. Znači, derogiran je propis bio prvo, pa, pa je onda došao argument koji ga je derogirao. Pa ti govori kada je bio jedan propis, kada je bio drugi. Jer mora argument koji derogira prethodni propis mora doći šta nakon njega, u redu. Dok u drugom slučaju kaže, to je derogirano. To može biti čtihad od njega, što ne mora znaš da je šta. Da isti, jer on nije, ne zna argumenta kada je koji bio, možda sad misli da je derogirano, a možda nije. A u prvom slučaju, znači, tačno govori, jedan je propis, u prvo vrijeme Islama je bilo ovako, pa je došlo ovako. Više, je to je njegov ičtihad tada? Ne, to je vezano za argumente. Dok on kada kaže to je derogirano, radi se o čemu? O ičtihadu. Ovo je, braćo, kod, bitno kod vaganja argumenata. Ovo se ima svoju, znači, težinu pri vaganju, imaš dvije skupine argumenata i pri jednom imaš jasnoću od derogacija, pri drugom nemaš. I to znači, to, to, to daje težinu, znači prilikom određivanja jeli, preferirajuće mišljenje. Dobro. U ovom hadisu je dokaz da je, da je, su, da je zabranjeno pričati, e, da je zabrana došla u Medini. Da je zabranja pričanja i ozgora došla u Medini. Zato što je Zeid ibn arka Medeni. Jel u redu? Zato što je Medeni. Pa su oni pričali u namazu a, dok to nije zabranio poslanik no, Međutim, došlo je od Ibnu Mesovu da u vjerodostojnoj predaji kod Buhari kod muslima kaže mi smo selamili poslanika sallallahu u namazu kad smo bili u Mekki. Pa kad smo se vratili iz Habeše, poselamili smo ga pa nam nije htio odgovoriti. Pa smo se pitali šta je, pa sam pitao poslanika sa nakon namaza, pa je rekao Allah mijenja ono što želi i došla je izmjena da ne može se pričati u namazu. Riječi hafidhu ala salavat, pazite na namaze, a ovaj ajet je po konsensusu uleme objavljen u Medini. No međutim, Ibn Mesaud kaže, kada smo bili u Habeši pa se vratili, tada je došla zabrana. Tada Kada su oni bili u Habeši? Prvo vrijeme Islama, jel tako? Pa kad su se vratili nazad, kaže, čuli smo, ovaj, došla je ta, došla je ta zabrana kada se vratili od Neđašije. A njihov povratak od Neđašije je bio u Meku. Pa imamo sad šta jednu nesnoću. Je li zabrana došla u Meki ili došla u Medinu? Hadis Ibn Mesovda ukazuje da je došla u Meki, a hadis Zejda Ibn Merkama i objava ajeta ukazuje da je zabrana došla gdje? U, u Medinu. Ove riječi felema ređana, felema kadimna i kada smo se vratili, u nama se je razišla znači šta one znače. Pa kaže Kadija Ebu Tajba Tabari i drugi, zabrana pričanja je bila u Mekki. Zabrana je došla u Mekki. A za hadis ka Zeida ibn Arkama kaže nije do njega došla zabrana. On nije znao za zabranu. To je bilo u Mekki, a on nije u Medini šta znao za zabranu. Pa je došao prvo propis, pa je onda došao šta? Ajet. Pazite dobro. U Mekki je došla zabrana da se priča po ome mišljenju. Ebu Tajbe, Došla je zabrana da se priča u Mekki u namazu, ali je ajet koji govori o tome došao gdje u Medini. Iako je poslanik, sam je objavljen propis. No, međutim, ajet koji to zabranjuje došao je nekada kasnije. Jel u redu? To je jedno, jeli, mišljenje. Drugo je mišljenje da je došao u Meki i da je jači hadis Ibn Mesauda zato što su riječi Ibn Mesauda došle od koga? Od poslanika. A riječi Zajda Ibn Arkama su od poslanika? Nije, kaže on, naređeno nam je, a pričali smo namazu, pa dok nije objavljeno, pa nam je zabranjeno, nije spomenuto jasno šta da je došlo od poslanika sa osam. Pa kaže ono što je jasno je mu se prednost od onim što nije jasno. I ova oba dva mišljenja su slaba. Nijedno od ova dva mišljenja nije jako. Najjače je mišljenje da je zabrana došla u Medini. Da je zabrana priče došla gdje? Gdje bi U Medini. U Medini da je došla zabrana razgovora u namazu. Kako? Hakim bilježi u svome mustedreku da je skupina ashaba da su otišli od Ibn da kaže otišli smo u Habešu. Poslao se je poslanik sallallahu alaihi wasallam. Pa se u Meku se je vratilo, znači oni kada su se vraćali iz Habeše, oni su se vratili u Medinu. Znači njihov povratak je bio u Medinu. Vratilo se 33 čovjeka u Meku, sedam je, dvojica su ostala znači u Meki, a Umrela su neki, neki su zaustavi, nisu mogli izaći, a 24 su otišli u Medinu da učine, da učine, e, da, da, da pristuju Bedru. Pa je povrata, kaže Sibni Mesaud, je požurio da dođe u Medinu da bi svoj na Bedru. Pa ispravno znači da je zabrana došla gdje? U, u Medini. Da je zabrana došla znači u Medini, a nije došla. I na takav način ćemo pomiriti oba dva argumenta. Jer u protivnom moramo odbaciti jedan od dva dokaza. A ispravno je da je zabrana znači priče došla u medinu. I tako je Imam Al-Hatabi pomirio je ove argumente i došao je hadis kod imama Nesaije u kome se govori spoljašnje značenje hadisa jeste da je i riječ Ibni, i hadis Ibn da se, da se govori znači o Medini. Da se govori o Medini. <laughs> kumu lillahi qanitin i pred Allahom ponizno stojite. I pred Allahom ponizno stojite. Ovo kunut, kada se kaže, misli se pa, misli se na pokornost. Ili se misli na skrušenost, znači na mirno, pokorno stojanje ispred Allaha te od tela, odnosno u namazu. je Allah kaže inne Ibrahime kane ummeten. Ibrahim je bio ummet. Inne Ibrahime kane ummeten kaniten lillah. Ibrahim je bio ummet. Što znači ummet? Znači bio je uzor. Ne znači umet ovdje da je bio umet narod sav, nego misli se da je bio uzor čovjek u koga se ljudi ugledaju, kaniten, pokoran Allahu, koji je bio, imao je, jeli, pat, bio je pokoran stvoritelju Tabarake, Oteana. I došao je kod Ibnu Hibana, od Ebu Sredjela Hudrija, da je poslanik sa rekao, svaka riječ koja je došla u Kur'anu i u njoj zna, piše kanete, da je to pokornost. No, međutim, ovaj hadis je munkar. Može biti od riječi od ashaba ili nekoga koja je mimo as, poslije ashaba došla od generacija, jeli? ali nije nikako, nisu riječi poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Neka ulema ovim dokazuje da se, ovo, da se ovaj hadis odnosi na, na kunut na sabahu, pa su zato kazali da je srednji namaz, jel, hafidu ala salavati, was salati, wusta, wa kumu lillahi qanitin, pa čuvajte namaze, pazite na namaze, i posebno srednji namaz, kažu da je srednji namaz šta? Saba. A imamo mišljenje da je srednji namaz i saba i podne, i kindija, akšem, i jacija. Znači imamo sve, po pitanju srednji namaz, da su svi to namazi. Imaju različite znači, mišljenja, navode im fesiru u svojim knjigama, ovaj, ali ispravno Allah te alam da je namaz, srednji namaz, da je to šta? Kindije. Da je to kindije. Neki učinjaci kažu da ovdje kunu da je to namaz. Emen huve qanitun ana el lejlu. Zar je takav kao onaj koji je u noćnim satima u molitvi, koji u noćnim satima u molitvi vrijeme provodi? Pa se misli na čovjeka koji klanja. Kaže Imam El-Kurtubi u svom Mufhima, to je komentar muslimovog sahiha, kaže da riječ kunut može značiti a, pokornost, može značiti šutnju, može značiti dugo stojanje u namazu, može značiti skrušenost, dovu, a, obodijeta, robovanja i hlas. Da, znači ta riječ ima to znači. Takav je braći arapski jezik. Arapski jezik je znači more po tome pitanju. Jedna riječ znači označava, ima značenja, znači da moraš tačno odabrati određeno znači značenje koje je ciljano na tom mjestu. Ja sam jedne prilike pisao, kada mi je profesor zadao da pišem rad literarni, značenje riječ din, din, vjera. Što ta riječ znači? Našao sam u jezicima, u riječnicima arapskog jezika preko 50 značenja. Riječ din. Što znači 50 različitih značenja. Din može značiti pokornost, a din može značiti nepokornost u arapskom jeziku. I ostalih značenja, to je ono što sam ja našao, vjerojatno, ovaj, da, da ima toga možda još. Koja je, koje je značenje ciljano kada se spominje? I zato onda vidite, braću, da je razilaženje među lemom precizna stvar i da u to ne treba ulaziti. Znači, onaj ko nije savladao bar dio toga, jer može se znači lahko izgubiti zato što je nama ovaj, shvatala znači određene stvari na način koji nisu do, do, dokučile određenim ljudima. U osnovi kunut znači, u osnovi znači kontinuitet u, u nečemu. Kaže se u hadisu, koga bliži Buhara i Muslim, kaže kanita Rasulullah s.a.v. jedu ošahran ala kabajle min al-arab. poslanike, s.a.v. mjesec dana činio kunut dobio je protiv šta? Arapskih plamena. Mjesec dana činio šta? U kontinuitetu, jel, stalno. To je to, kanete. Stalno je to, znači činio, dobio je protiv šta? Protiv njih. A ovdje u ajetu, kako se spominje, najpreće je da bude šutnja i da bude skrušenost, jel? Najpreće je to, najpreće je to značenje. Riječ je ashaba u komentaru a ajeta ne moraju značiti da je to komentar poslanika sa osam. Al ashab komentariše ajet. Možemo li kazati to što je ashab rekao, to se veže za poslanika sa Za razliku, to ne možemo kazati, za razliku toga kad kaže povod objave ajeta je šta? To i to. Tada je značenje jače, decidnije. No međutim, ne mora ni tada znači šta? 100%. Jer može i tu ashab i čtihad da je određeni ajet objavljen povodom šta? Određeno događaja, a ne mora biti. Iako je jače nego kada se kaže, jeli, samo kada ashab tefsiri ajet. Pa nam je naređeno da šutimo i zabranjeno da pričamo. Naređeno nam je. U braću kod hadisa upra, ima pravilo kada ashab kaže naređeno nam je ili zabranjeno nam je, misli se da je naredbodavac u ovome slučaju bio poslanik sa ili zabranio. Jer u redu? Naređeno nam je tako i tako, zabranjeno nam je to i to, ta većina džumhur leme kažu da, da, da je to, da ima propis šta? Hadisa. Kad je zabranjeno nam je, znači zabranio je poslanik sa Neka lema kaže nije, može zabraniti tebu Bekri, Omer, u hilafetu i tako dalje. Ispravno je da, da se to odnosi na, da je to hadis poslanika sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. U ome hadisu je dokaz da je zabranjeno pričati u namazu. Pa ko bude pričao o namazu? Znači ulema je složna na toj zabrani ako čovjek to čini namjerno, ako zna propis, jer u redu, ako zna propis, sjećate sad smo Avije bil Hakema, kada je o namazu, šta, Ashab kihnuo pa rekao mi ke Allah. Pa su, kaže, počeli udarati sa svojim dlanovima o stegna. tuneni kaže, ušutkavaju me. A on nije znao propis. Pa ga je poslanik sam nakon namaza poručio, kaže, in hadis sala, la jasnuhu fi ašemin kelamin nas. Ovo ovaj je namaz i nije dozvoljeno pričati ništa o namazu. Jer ima ovo je tekbiru, te je A nije mu rekao šta? Ponovi namaz. Znači, jer nije znao šta? Propis. Pa ko znači namjerno priča, zna, znači propis, zna propis, ne priča za korist namaza. A nije za korist, kako na primjer? Šta znači korist namaza? Imam ustao na ovaj, poslije, na primjer, četvrtog rekiata, trebao da sjedne, on ustao. Ustali svi, on subhanalo ustao, sjedne, drugi tamo nije vidio da on sjeviće, subhanallah, on opet ustane, ovaj subhanallah sjedne, ni, nikada, ne, ne, zna sad šta je, jeli, zbunio se. I jedan iz prvog safa kaže, sjedni četvrti je rekat. Jeli su li te riječi za korist namaza? Ako nije vezano za korist šta? Namaza. Ako nije vezano za opću korist i da se neko spasi, na primjer, ide slijepac i došao, ha, mi klanjamo na poljani i dole je strmina nekakva. I slijepac ide tapa, tapa i treba sada se strovali niz. I sada mi, svi da, kako će slijepac znam, da kaže neko, stani gdje si. Ili strmina je, ili slično progovori da nekoga spasi. Ili slično tome, ko uradi, a nije nešto vezano sa ovim, ovim razlozima, takav je počinio, znači, zabranjenu stvar i tomu kvari i to mu kvari namaz. No međutim, kažu imami četiri pravne škole, ako je to pričanje zbog kori, zbog namaza, opet je pokvaren namaz. Kome? Onome koji progovori. Kao čovjek koji čini teblir, koji prenosi u namazu. Imam kaže, mi Allahu nimen hamilja, on kaže, Rabbena wa Kao što je gdje u haremima, je tako? Onome što prenosi je namaz pokvaren, kod neke uleme. Nije svim ljudima. Nego pak onome ko šta prenosi, ako nema potrebe da se prenosi, a najmanje ima potrebe da se prenosi u Mekiju u Medini, jer u Medini je najsavremenije ozvučenje na svijetu. U Medinskoj džami, znači nema nigdje na, svijetu ozvučenja kao u Medinskoj džami. Oni imaju tri napajanja strujom. I kada prestane jedno, kada nestane, drugo se uključiva, ne smije se osjetni ovako. Ni udar, onaj sit, ništa. Ne može. Drugo nestane, treće se uključi. Najsavremeniji razglas imaju i opet ovaj vam prenosi iza imama. Što nema sumnje da je to, da je to pogrešno. Da je to pogrešno. Dok kaže imam leuzaji i neki sredbenic malikijskog mezeba da to ne kvari namaz. Čovjek koji zaboravi kod šafije i kod džumhura to ne kvari namaz, osim ako dugo priča. Kako čovjek zaboravio rekao u namazu stoji, jeli, da kasnić. Tako. Ima. u namazu ima braće Belaja, ljudi u namazu pišu SMS poruke. Svašta, svašta ljudi rade. Znači, ljudi se igraju u namazu, znači, na, možete tamo na internetu ima, ima znači, visera, da nisam ne znam jel, jel bi plakao ili bi smijao. Znači, kako se ljudi ponašaju, kako klanjaju. Ovaj. Uglavnom, Ebu Hanife i kufijski učenjaci kažu kvari, ništa. Samo jesi progovorio, zaboravio, ne zaboravio, idi ti živio iz početka, pa ponovi svoj namaz. Ovdje se kaže, naređeno nam je da šutimo. Znači, zabranjeno je da pričamo. Dobro, sve mimo priče, da li hadis ukazuje na zabranu svega što je mimo priča? Da li ukazuje na zabranu puhanja u namazu? Ili nakašljavanja, nakašljava se čovjek. Je li ukazuje hadis na zabranu nakašljavanja i puhanja? Ne ukazuje, ukazuje na zabranu priče. Dokazivati ovim hadisom da je zabranjeno puhati u namazu ili se nakašljavati slično, nije dokazivanje potpuno, dokazivanje je krnjavo. Jer u redu. Dokazivanje je krnjavo. Jer, ne ulazi u propis, ne možeš kada čovjek koji je puhnuo, kaže, nemoj, stani tu, nemoj da pričaš, nemoj progovoriti riječ. I on puhne. Je li to pričanje? Nije to. Znači, ne, ili kašlje. Nije to, znači, ovaj pričanje nije u jeziku, ni u terminologiji. Kaže Šeh Tekiju Din, a, <clears throat> došlo je vjerodostojno Madisu da je poslanik sa puhao u namazu u sufu jel, kada je bio pomračenje na seđdi. Tako je došlo u hadisu kod Nesaije. No, međutim, ovaj hadis je došao od rivajeta Ata ibn Saiba. Ata ibn Saib, on je pod kraj života pobrkao, poremetio. Šta? Pamćenje mu se poremetilo. I onda kada prenosi, gleda se, šta? Aha, kako znamo u kom je vremenu prenosio? Gleda se ko prenosi od njega materavija pobrkao, no međutim kaže ti onaj prenosi od njega, ja sve što ti prenosim od njega, prenosim ti prije nego što je pobrkao. Poslije toga nisam od njega uzimao hadis. A ovdje hadis prenosi šobe. Šobe prenosi od Ata ibn Saiba. Pa je prenio ga prije, znači, nego što je pobrkao. Deseto, ili koristio ili deseta koja je ovome namazu, jeste da neki sučenjaci kazali da naredba za određenu stvar ne ukazuje da je suprotno njoj zabranjeno. Naredba za određenu stvar ne ukazuje da je suprotno njoj zabranjeno. Ima neko da može ovo pojasniti? Kada ti kažem sjedni, da li to znači da ti je zabranjeno da ustaneš? Neka ulema kaže, kada ti kažem, na primjer, sjedni, da li je zabranjeno da ustaneš? Iz ovoga hadisa kažu Naredba da sjedneš ne znači da ti je zabranjeno da šta? Ustaneš. Jer je ustajanje suprotno čemu? Nego je naredba da sjedneš, ali nema zabrane, nego je trenutna naredba šta da? Kako? Poslanik je ovdje kaže Asab, kaže naređeno nam je da šutimo, a zabranjeno da pričamo. Kažu da je naredba zabrana, naređeno je da šutimo, da je naredba za šutnju, u isto vrijeme bila zabrana priče, ne bi on govorio šta da je zabranjeno. Jer se razumijemo? Ma kako, ko rekao ma kako? Ne razumijemo se. Dobro. Pos, ovdje je Ashab rekao, Zed Arkam kaže, pa kada je objavljen ajet, u kumu lahi kanitim i pred Allahom ponizno kaže, naređeno nam je da šutimo, a zabranjeno da pričamo. Kada ja tebi naredim da šutiš, ili ti narediš nekome da šuti, nije bitno, da li to znači da mu je zabranjeno da priča u isto vrijeme? Ova olema kaže, shodno ome hadisu ne znači, jer je ashab rekao, naređeno nam je da šutimo, a zabranjeno da pričamo. Pa kažu da je naredba za šutnju značila zabranu priče, ne bi on šta govorio da je zabranjeno da Nego napravljeno da šutimo i za, jasno, pa jer on dozvoljeno da pričamo, pa što me to pita je bio naredba za šutnju je zabrana priča, nemoj me to pitati. u redu? Kažu, dok je spomenuo oba dvije stvari, da šta? naredba za određenu stvar ne znači zabrana onoga što je suprotno šta? Njoj. Jer u redu sada? No, međutim, ovo je istimbat i, i ne, ali ovo sam baš ukazuje koliko je lema, znači, znači dole sa, sa dubine mora vadi one bisere, znači zna, iz tih hadisa i to. Mi možemo ovako preleti preko hadisa, vide, znači hadis, vidimo ga i preletimo, nešto shvatimo iz njega, međutim, shvatanja leme su bila pa su znači ta fikska pravila izvlačili znači iz hadisa. I u sulu fik ništa nisu drugo nego pravila uzeta iz Korana i sunneta. Protivno usul fik nije bila ovaj, eh, ovaj nije bila nauka poznata u vrijeme poslanika sam kao nauka kao što nije bilo poznat kao što nije bilo poznato eh, neke nauke koje su nakon toga došle ovaj, i dobile ovaj, eh, posebna imena i znači definisane kao znači zasebne ili discipline u, u U svakom slučaju ovo značenje ovaj, e, ne bi se moglo uzeti toga hadisa, jer možemo kazati da je došla, naređeno nam je da šutimo i zabranjeno da pričamo kao šta? Potvrda, je tako? Potvrda. Kad kažem sjedni tu i nemoj da si se pomjerio. I nemoj da se pomjerio šta? Još pojačanje znači onoga što je rečeno. Sjedni tu i ne pričaj. Ni riječ. Pa dobro, ne pričaj je to je to. Ne pričaj ništa. No ni riječ je pojačanje znači toga. Tako da ne bi se moglo znači iz ovoga zaključiti ono što je što su neki islamski učenjaci